بسم الله الرحمن الرحیم ما به فضل خدا مرفوعات را خواندیم الان رسیدیم به منصوبات فل منصوبات این بحث ما در رابطه با چه هست ينصب الاسم في ستة عشر موضعا وهي ان يكون میگه اسم منصوب میشه در شانزه جا که عبارتند از یا زمانی که باشد یک مفعولا مطلقا زمانی که مفعول مطلق باشه او مفعولا بهی یا مفعول به او لاجله یا مفعول لاجله او فيه یا مفعول فيه او معه یا مفعول معه پس که از این پنج مفعول او مستثنا یا مستثنا باشد او حالا یا حال باشد او تمیزن یا تمیز باشد او خبرا لکانه یا خبر کانه قرار بگیرد او لکاده یا خبر کاده قرار بگیرد او لما لا لا توئن یا خبر ما و لا و لا توئن قرار بگیرد النافیات این چهار حرف نفی او اسم لانه یا اسم انه قرار بگیره او للا النافیه للجنس یا اسم لا نفی جنس قرار بگیرد خب پس اگر یکی از این نقشه رو داشت منصوب هست والمفعول به يكون من يكون منصوبا بعامل ظاهر او محذوف میگه و مفعول به منصوب می با عامل ظاهر با عاملی که چه هست؟ مثل نصرت زیدن یا با مفعول بهی محذوف آه مانند ایاک اسده ويحذف عامله وجوبا في باب الإغراء والتحذير والاختصاص والاشتغال والندى میگه یا مفعول به عاملش ظاهره یا محذوفه ولی چهار جا عاملش به شکل واجبی حذف میشه در بحث اغراء در بحث تحذیر اختصاص اشتغال و ندا که هر یک از اینا رو خودش بحث خواهد کرد پس اولین منصوب و مفعول مطلق ذکر کرده درس 16 هم المفعول المطلق مفعول مطلق ما هو المفعول المطلق مفعول مطلق چی هست کم نوعا عامل المفعول المطلق عامل مفعول مطلق بر چند نوع است عاملش 110 اي شيء ینوب عن المفعول المطلق المؤكد چه چیزی جانشین می شود از مفعول مطلق مؤكد. 111 أي شيء ينوب عن المفعول المطلق المبين چه چیزی از مفعول مطلق مبین جانشین میشه 112 في كم موضعا يحذف الفعل الناصب للمفعول المطلق وجوبا در چند جا فعلی که مفعول مطلق و منصوب میکنه وجوبا هست میشه اینا سوالاتی هست که امروز پاسخشون میده 108 اولی قاعده این درس المفعول المطلق هو مصدر يذكر بعد فعل من لفظه لتأكيده او بیان نوعه او عدده میگه مفعول مطلق مصدری هست ذکر می شود بعد از فعل که از لفظ اون فعله بعد از فعلی که از لفظشه ذکر میشه اون مصدر چرا ذکر میشه این مصدر یا برای تأکید کردنش یا بیان نوعش یا بیان عددش یا میخواد تأکیدش کنه یا میخواد نوعش رو بیان کنه یا عددش رو میخواد چکار کنه بیان بکنه مانند قتل الحارس اللسه قتلا کشت نگهبان دوز را کشتنی اینجوری معنیش میکردن در قدیم، ولی درستش اینه که اینجوری تذکیرش معنیش کنیم که نگهبان قطعا دزد را کشت خب پس اینجا مفعول مطلق ما کدومه قتلا هست منصوبه چرا منصوبه چون مفعول مطلقه گفته بود مصدری هست بعد از فعلی ذکر میشه که از لفظش هست آه؟ یا از معناش خب اینجا بعد از قتله ذکر شده قتل الحارس و قتلا پس مصدر بعد از قتله ذکر شده و داره تأکیدش میکنه داره چکار میکنه؟ بله فعلش رو تأکید میکنه یا نوعش رو بیان میکنه مانند اصبر صبرا جمیلا صبر کن صبری زیبا داره نوع صبر کردن رو چیکار میکنه بیان میکنه پس صبرن در ترکیب میشه مفعول مطلق منصوب جمیلا هم صفتشه دقت الساعه دقتینی و دقت الساعت دقتینی تکان خوردن ساعت که صدا میده اونو میگن دق آ؟ این تپ اصل در اصل کوبیدن رو میگن دق قلبا در رو چکار کرد؟ زد کوبید خب اینجا میگه ساعت من چش درجه میکنیم فارسی من زیاد خوب نیست خلاصه تکان خورد دو مرتبه چند مرتبه؟ بله به حرکت در آمد چند مرتبه؟ خب اینجا میخواد عددشو بیان کنه عدد اون چیشو بیان بکنه یا ضرب زیدون ضربتینی ضرب زیدون زید دو ضربه زد بله فائدة إن المصدر المؤكد لا يثنى ولا يجمع لأنه يدل على الحقيقة المشتركة بين القليل والكثير وهي لا تحتمل التعدد در تبصیر ميجي ميجي مصدر مؤكد مصدر چی؟ مؤكد مسنى نميشه جمع هم نميشه زیرا دلالت می کند بر حقیقتی که مشترک بین کم و زیاد هست و اون هم تعدد رو نمیپذیره پس مصدر موکد میگه جمع نمیشه و مصنع نمیشه و اما مبین فیجوز فیه ذلک اما مصدر مبین اونی که نارو بیان میکنه میگه اون مصنع میشه مانند حکم تو حکمینی یا جمع هم میشه حکم تو احکامن حکم کردم دو حکم خب. حکم کردم احکامی رو ها؟ که میبینیم حکمینی و مصنای احکامن هم چیه؟ جمع عالجت المریض علاجینی او ثلاثه علاجات بله علاج کردم مریض را دو علاج يا علاج لأنه يدل على الأنواع والأفراد المنتوية تحت الحقيقة وهي قابلة التعدد میگه زيرا دلالت بر انواع وبر أفراد ميكونك در زيرا اون حقیقت قرار دارند وإن این قابل تعدد هست بله تو موقع میخوای بله اون تعداد علاج رو تعداد ها رو چکار کنی؟ یا اون تعداد ضربه ها رو بیان کنی نه عامل المفعول المطلقی عامل المفعول المطلقی ثلاثت و انواع میگه عامل مفعول مطلق بر سنو اونی که در مفعول مطلق عمل میکنه یا به عبارتی مفعول مطلق رو منصوب میکنه بر سنوه يك الفعل فعل مولد نصرت نصرا قتلت قتلا اینجا عامل ما چه است فعل است قتلت نصرت ضربت ذهبت آه؟ والوصف یا این وصف هست یا این که چه است مانند رأیتو که مجتهدن اجتهادن که اینجا اجتهادن عاملش مجتهدن هست فعل نیست اسم فاعله وصفه چیه؟ وصفه یا مصدر هست سررتو بجدک جدا فی طلب العلم که اینجا جدا منصوب هست با مصدر جد به نه نه نه پس عامل مفعول مطلق سه چیز میتونه باشه فعل مانند فرحت و فرحا وصف مانند تو که مجتهدن اجتهادن مصدر مانند تو بجد که جدا فی طلب بسیار خوشحال شدم یا به تأکید که خوشحال شدم دیدم تو را تلاش کننده تلاشی یا دیدم تو را بله در حالی که تلاش میکردی تلاش کرده ای خوشحال شدم با جدی بودنت در طلب با اینکه به تأکید داشتی تلاش میکردی در چی؟ طلب علم فایده یشترط فی الفعل ان یکون متصرفا تاما شرط هست در فعل که فعل متصرف باشه و تام باشه متصرف باشه چی؟ فلا یقال ما احسن زیدن حسنا در نتیجه درست نیست که ما بگیم ما احسن زیدن حسنا چرا؟ چون این فعل متصرف نیست ما احسنه این سیغه تعجبه سیغه چه؟ و متصرف نیست صرف نمیشه نه شی ماشی که متصرفی نه نه منظوری آ احسن یحسنون نهشی ما احسنه شی سیغه تعجب این سیغه تعجب متصرفی نه نه مثلا در زبان عربی تو لوته تعجب بیان کنه با ما افعله بر وزن ما افعله یه موقع موقع که میگوییم ما احسن زیدن یعنی زید چقدر زیباست زید چقدر زیبا کرده تعجب میکنیم نه بله این ما احسنه متصرف نیست ناقص هم نباشه اگه ناقص باشه باز هم نمیشه براش مفعول مطلق آورد یعنی باید تام باشه به این خاطر درست نیست که ما بگیم کنتو فی الحدیقتی کونن کنتو فی الحدیقتی براش مفعول مطلق بیاریم چرا؟ چون کانه از افعال تام نیست از افعال تام بله خب پس شرط هست در فعل که متصرف باشه و تام باشه و یشترط في الوصف ان يدل على حدث فلا يعمل افعل التفزیل یا فلا يعمل أفعل التفزيل ولا صفت المشبه میگه در وصف هم شرط هست که دلالت بر حدث بکند دلالت بر چی بکند؟ حدث بکند در نتیجه از در وصفها افعل و تفضیل و صفت مشبهه نمیتونند مفعول مطلق داشته باشند نمیتونند چی داشته باشند؟ درست نیست که گفته بشه انت اکرم الناسی کرمن تو کریمترین مردم هستی بعدا براش چی بیاریم مفعول مطلق تأکید کنیم یا مسائل دیگر یا بگیم انت کریمون کرمن چون اینجا کریمون صفت مشبه هست دیگه نمیشه براش مفعول بله چون اینجا اینا دلالت بر حدث نمی کنن بله و في المصدر أن يكون مماثلا للمفعول المطلق لفظا ومعنى و شرط هست در مصدر يعجبني إيمانك تصديقا و جلوسك قعودا فمن باب النيابة كما سترى خب میگه در مصدر یعنی گفته بود که وصف هم میتونه مفعول چه داشته باشه؟ مطلق داشته باشه در وصف ها اومد صفت مشبهه و افعال تفضیل رو خارج کرد یعنی این دوتا نمیتونن مفعول مطلق داشته باشه اما مصدر میگه میتونه داشته باشه اسم فائل، اسم مفعول اونا میتونن داشته باشه ولی میگه در مصدر برای اینکه مفعول مطلق داشته باشه یه شرطی وجود داره چی وجود داره میگه و یشترط فی المصدر ان یکون مماثلا للمفعول المطلق لفظا و معنا میگه در مصدر در مصدر برای اینکه مفعول مطلق داشته باشه شرط هست که اللحاظ لفظ و معنا با مفعول مطلقش مثل هم باشه در مصدر شرط هست که با مفعول مطلقش از لحاظ لفظ و معنا چه باشه مثل هم باشه یکی باشه خب بعدا یه مثالی وجود داره اینو میخواد توجیه کنه میگه و اما نحو قولک اما این مثال که در عربی اومده یعجبنی ایمانو که تصدیقا به تعجب انداخته ایمان تو را مرا تصدیقا اینجا تصدیقا میگه مفعول مطلقه در حالی که عاملش ایمانو هست ایمان هم مصدره آه؟ مصدر ما که ایمان باشه با مفعول مطلق ما که تصدیق باشه لفظا یکی نیستن ایمان این تصدیق ریشهشون یکی نیست خب یا یا این مثال جلوس و قعودن جلوس که مصدر هست با قعودن که مفعول مطلق ما قرار گرفته یکی نیست لفظشون یکی میگه اینا چه هستن میگه فمن باب نیابتی کما سترا میگه این از جهت نائب بودنه این از جهت چیه اما تو که جلوتر انشالله خواهی دید یعنی اینها در واقع جایگزین چیزی دیگرند بله از باب نیابت از باب چیه بله خب الان بیان میکنه بحث نیابتو میگه 110 ینوب عن المفعول المطلق المؤكد شیئان میگه ببین اینجا در اصل ما باید میگفتیم جلوسو که جلوسن اونجا هم میگفتیم یعجبنی ایمانو که ایمانن ها؟ ولی نیابتا به جای ایمانن تصدیقا اومده به جای جلوسن هم قعودن اومده نه چون در شماره 110 میگه ینوب عن المفعول المطلق المؤكد شیئان جانشین میشود به جای مفعول مطلق مؤکد دو چیز یعنی به جای مفعول مفعول مطلق مؤکد دو چیز سر جاش قرار میگیره یک مرادف و ایکانم به معنا مرادفش به قول خودمون مترادفش اونی که هم معناش باشه اونی که چیش باشه یعنی به جای خودش میتونه کلمه هم معناشو آورد مانند قم تو البته این بحث چی نیست فقط اون بحث خودمون که رد شد در بحث مفعول مطلق و مصدر به شکل کلی میگه به شکل کلی سر جای مفعول مطلق موکد قرار میگیر دو چیز یکی مترادفش مانند قمت وقوفن به جای قمت قیامن چون قیامن دیگه مصدره قامه هست اومده گفته قمت وقوفن چون وقفه و قامه هم معنا هستن وقفه و قامه چی هستن چون قیامن و وقوفن یکی هست بله پس اینجا سر جای مفعول مطلق ما قرار گرفته وقوفن چون هم معنایش هست دو ما شارکه فی مادته که اسم المصدر له یا آنچه که از لحاظ ریشه بودن لحاظ ماده با هم شریک باشن با هم چه باشن؟ بله مانند اغتسلت غسلن اغتسلتو خب اغتسلتو غسلن ببین غسلن مصدر اغتسلتو نیست مصدر اغتسلتو اغتسالنه اغتسل اغتسلو اغتسالن اگر گفته بود اغتسلتو اغتسالن خلاص این میشد مفعول مطلق مؤکد ما تمام شد رفت ولی اینجا غسلن که هم شو اومده غسلن که چیشه؟ غسل یغسلو غسلن غسلن مصدر غسل یغسلو هست مصدر چه هست؟ بله پس مترادفش میتونه سر جاش بیاد و آنچه که در ماده با شریکه یا مانند تو که تل أعطي أعطيتك عطاء أعطى يعطي مصدر خودش إعطاء هست أفعل يفعل إفعالا أعطى يعطي إعطاء متوجه شدی ولی میبینیم که عطاء اومده سرجاش چی اومده او مصدر فعل آخر یا مصدر فعل دیگر بیاد یا مصدر فعلی پس مانند تبتل الیه تبتیلا ببین اینجا مصدر فعل دیگه سر جایش اومده است مصدر تبتل الیه تبتیلا این یعنی فقط به سوی خدا برو از همه چیز دل بکن خب اینجا موقعی که ما میگیم تبتل الیه تبتیلا تبتل فعل امر مصدرش میشه تبتل تبتل و تبتل اگه اینجا گفته بود تبتل الیه تبتلا خلاص مفعول مطلق از نوع خودش بود دیگه جانشین نبود ولی اینجا یک ما اینجا مصدر فعل دیگر رو آوردیم مصدر باب تفعیل رو سر جاش آوردیم ببین تبتل یتبتلو تبتل این مصدر خودشه اما بتل یبتلو تبتیلا تبتیلا باب تفعیله باب چیه؟ میبینیم که مصدر فعلی دیگر سر جای مصدر خودش که تبتلا باشه اومده پس, پس جانشین میشه از مفعول مطلق دو چیز یکی اون که هم معناش باشه دیگری اون که در ماده با او شراکت داشته باشه با اون چی داشته باشه؟ که این به دو شکل بود که توضیحش داد 111 ینوب عن المفعول المطلق المبین سبعت اشیا میگه پس دو چیز جانشین مفعول مطلق موکد میشند مفعول مطلق موکد میشند مفعول مطلق موکد میشند و دو چیز هم میگم هفت چیز هم جانشین مفعول مطلق مبین میشند ما داشتیم مفعول مطلق یا برای تأکید بود یا برای بیان نو یا برای بله ینوب عن المفعول المطلق المبین سبعت اشیاء میگه جانشین میشه از مفعول مطلق مبین هفت چیز کلو و بعضو مضافتین الى المصدر کلمه کل و بعض که مضافه به چی باشند؟ به مصدر باشند مانند جد طالب کل الجد کل الجد تلاش کرد طالب جستجوگر دانش آموز هر طالبی باشه میگه تلاش کرد طالب تمام تلاشش ده. که اینجا به جای مصدر کلمه کل اومده و به مصدر مضاف شده و به مصدر چی شده؟ اگر بود جد طالب جدا بله اما اینجا کلمه کل اومده سر جایش جانشین کرده یا کلمه بعث مانند مال بعض المیل منحرف شد قسمتی از منحرف شدن اینجا هم میبینیم که کلمه بعض مضاف به کلمه به مصدر شده که همون میل باشه همون چی باشه؟ برو العدد والآلة المعهودة لفعله دیگر چیزی که سر جای مفعول مطلق مبین قرار میگیره عدد هست و اون آله ای که باش انجام میگیره مانند جلد المجرم خمسین جلده شلاق خورد مجرم پنجاه شلاق اینجا میبینیم که کلمه خمسینه سر جای مفعول مطلق قرار گرفته تعنته رمحن اینجا اون آلهی که باش زخمی میکنند تعن وارد میکنند جرح وارد میکنند سر جای مفعول مطلق قرار گرفته که رمح باشه نیزه الضمیر مانند که تعلیما لا اعلمه احدا که تعلیما لا اعلمه احدا میگه که تعلیما خب اینجا تعلیما مفعول مطلق هست و چیزی زرجاش خود مصدر مفعول مطلق ما قرار گرفته اما در جلوترش لا اعلمه احدا اینجا لا اعلمه این هو سر جای چی اومده؟ تعلیما سر جای مفعوله سر جای مصدر نائب شده از مفعول مطلق اینجا زمیر نائب شده از <coughs> مفعول مطلق <coughs> دیگه چیزی که سر جای مفعول مطلق قرار میگیره در نوع مبینش صفته مانند خاطبته احسن خطابه احسن بله که اینجا احسن که صفت هست سر جای چه قرار گرفته؟ مفعول مطلق النوعیت او الهیئه دیگر چیزی که سر جای مفعول مطلق قرار میگیره نوع و هیئت هست مانند یموت الکافر میتت سوء میمیرد کافر مردنی بد که اینجا میتتا نوع اون مرد داره چکار میکنه؟ بیان میکنه هیئتش رو بیان میکنه یا ایش المؤمن و عیشتن راضیتن اینجا هم عیشتن داره نوع و هیئت اونو چکار میکنه؟ بیان میکنه الإشارة إشاره هم میتونه سر جای مفهول مطلق قرار بگیره ما اکرمته أكرمته إكراما میشه سر جاش اشاره رو آوردن أكرمته ذلك الإكرام إكرام کردم أول رو أول إكرام آه که ذلك ذالکه اسم اشاره هست سر, جا سر جای مفعول مطلق اومده ما و ایو کلمه ما و ایو هم سر جای مفهول مطلق قرار میگیرند الاستفهاميتان أو الشرطيتان ما و ایوی أيوة استفهامیه یا ما مانند ما تكتب خطك وأي عيش تعيش انجا ما و ایو أيوة مفعول مطلقند سر جای مفعول مطلق اومدند و در این دو مثال استفهامی بودن در این دو مثال چی بودن؟ بله ما تکتب خطک ای عیش تعیش چه زندگی را میگذرانی خب اما ما و ایوی شرط شرطیه هم میتونند سر جای مفعول مطلق مانند ما شئت فجلس ما شئت فاجلس ای سيرين تسر اسر هر چرا خاصی پس یا آنطور که خاصی بشید هر راه رفتنی را که بروی من هم میرم که اینجا ما سر جای مفعول مطلق قرار گرفته هر را که خاصی هر طور یا هر چیزی را که خاصی یا هر نشستنی را که خاصی چیکار کن بشید هر نوع رفتنی را که میروی میرو که اینجا ما و ایو سر جای مفعول مطلق قرار گرفته ای ضرب ضربت ضربت هر نوع زدنی که تو بزنی من بزمان فإذا هذه جميعها تنسب على المفعولية تنصب على المفعولية المطلقة كما ينصب المصدر لنيابتها عنها میگه تمام اینها این چیزهایی که ذکر شد به خاطر مفعول مطلق بودن منصوب میشند به خاطر چی؟ مفعول مطلق بودن سر جای مفعول مطلق قرار گرفتن همانطور که مصدر خودش منصوب میشد چرا لیلیابت هم چون اینا نائب مفعول نائب مصدر شدن چون اینا نائب چه شدن مصدر شدند صد دوازه ان الفعل الناصب للمفعول المطلق يحذف وجوبا في خمسه مواضع میگه فعلی که منصوب میکند مفعول مطلق را پنج جا به شکل وجوبی حذف میشه فعلی که مفعول مطلق و وجوبا منصوب میکنه فعلی که منصوب میکنه مفعول مطلق را وجوبا در پنج جا چی میشه حذف میشه اذا كان المصدر بدلا من فعله نحو قیاما لا قعودا زمانی که مصدر جانشین فعلش باشد جانشین چیش باشد مثلا ما میگیم قیاما لا قعودن آه بیست ننشین که اینجا قیاما سر جای قوم هست قعودن هم سر جای لا قعودن هم سر جای لا, لا هست پس زمانی که مصدر بدل از فعلش بود اینجا دیگه فعل چی میشه حسمش میشه وجوبا فائده وهو قياسي في الطلب أمرا ونهيا ودعاء أو استفهاما للتوبيخ أو التعجب <coughs> نحو ضربا الجانية اجتهادا لا تكاسلا سقيا وسعدا ورأيا لرجال الخير تبا وسحقا وجدعا للرجال السوء وكقولك اللوما وأنت كريم الحسب يا مانند سخنت كي ميجي اسجنا وقتلا واشتياقا وغربة بحر گفته بود در پنجا وجوبا حس میشه فعلی که مفعول مطلق رو چیکار میکنه حس میکنه یعنی عامل هست میشه عامل چی میشه حس میشه فعل یک زمانی که مصدر به جای چیش بیاد فعلش و این آمدن مصدر سر جای فعلش در چند جا قیاسی هست در چند جا چی هست و در فایده میگه و این یعنی این که مصدر سر جای فعلش قرار بگیره قیاسی هست در بحث طلب در بحث چی؟ در بحث امر طلب داره انواشو بیان میکنه امر نهی دعا استفهامی که برای توبیخ یا تعجبه اینجاها میگه سر جای چی قرار میگیره به شکل قیاسی سر جای فعلش قرار میگیره مصدر امر مانند باربن الجانیه بزن جنایتکار اینجا بله مصدر اومده جانشین چه شده؟ فعلش که من هست جانشین اضرب هست اجتهادن و ولا تکاسلا اینجا هم لا تکاسلا تکاسل اومده سر جایه؟ فعلش قرار گرفته که نهیه لا تکاسل لا بله سقیا و سعدا و رعیا لرجال الخیر اینجا هم دعا هست اینجا هم برای افراد خیر داره چکار میکنه؟ دعا میکنه که خیر که افراد خیر خوشبخت بشند در رعایت خدا باشند از نعمتهای الهی برخوردار باشند یا اینجا دعا کرده دعای بد تبن و سحقن و جدعن لرجال سو تباه بشند از بین برند بوریده بشند افراد بد افراد کی؟ که اینجا ما میبینیم تبن و سحقن و جدعن مثل سقین و سعدن و رعین دعا هستند چه هستند؟ دعا هستند و در نتیجه از اونجایی که طلب هستند قیاسا فعلا چه شدن حس شدن و در سر جاش اومده <coughs> یا استفهامی که برای توبیخه مانند اللؤمن و انت کریم الحسبی داره توبیخش میکنه آیا تو داری سرزنش میکنی در حالی که تو انسان خوش فامیلی هستی خوش حسبی هستی لقمن که اینجا استفامه دیگه که اینجا لؤمن سر جای فعلش اومده اتلوم و انت کریم حسبی یا اسجنا و قتلا و اشتیاقا و غربتا که اینجا هم سجنن و قتلن و اشتیاقن و غربتن اینا تمامشون مصدرهایی هستن که سر جای فعلاشون اومدند پس در طلب قیاسی هست در طلب چه هست؟ اما فی غیر طلب فیستعملو قلیلا که قوله من تذکر نعمه اما در غیر از طلب میگه کم استعمال میشه اینکه که مصدر بیاد سر جای فعلش قرار بگیره مانند حمدن و شکرن لا کفرن یعنی آقا احمد واشکر ولا تکفر سر جای فعلاشون اومدن سر جای چیاشون اومدن یا هنگام یاداوری شدت و اند تذکر شدتی صبرا لا جزعا ها یعنی اصبر ولا تجزع صبر کن و بیتابی مکن و اند ظهور معجب یا هنگام ظاهر شدن چیزی که انسان رو به چی میاندازه تعجب مانند عجبا یه هنگام امتصال سمعا و البته این من چیز طلب معناش کردم دوباره معذرت باید طلبی نباید معنیش کنم چون طلب رد شد گفته بود که در غیر طلب کم چی میشه؟ استعمال میشه مانند حمدن و شکرن لا کفرن که اینجا حمدن و شکرن سر جای فعلاشون اومدن ولی فعلای غیر طلبی فعلای چی؟ یعنی احمد و اشکر ولا اکفر یا مثلا هنگام تذکر شدت که میگه اصبر ولا اجزا عجبا یعنی يعني اتعجب یا يعني هنگام امتصال که میگی سمعا يعني و طاعتا یعنی اسمع و اطیع و عند خطاب مرضی عنه و هنگام خطاب آن چیزی که از اون چش هست راضی شده مانند افعل ذلك کرامتا و مسرتا افعل ذلك کرامتا بله یا هنگام خطاب آنچه که بران خشم شده است لا افعل ذالک لا کیدن ولا همن یا اون کارو نمی کنم نه از روی کید و نه روی هم و غم پس در پنج وجوبن هست میشه زمان که مصدر بدل از فعل باشه و این که مصدر بدل از فعل باشه در طلب یعنی امر و نهی و دعا و استفهام قیاسی بود <coughs> در غیر طلب خیلی کم استعمال میشد اما دومین جایی که فعل حسب میشه اذا اوتی به تفصیلا لعاقبت ما قبله نحو الناس یجاهدون للموت اما خلاصا و اما ہلاک دیگر جایی که فعل حذف میشه فعل چی میشه؟ حذف میشه زمانی است که برای تفصیل اون مصدر برای تفصیل آورده میشه برای عاقبت ما قبلش برای عاقبت چیش چطوری الناس یجاهدون للموت مردم جهاد میکنن برای چی اما خلاصا و اما هلاک داره این جهاد برای موت تفصیل میکنه چکارش میکنه که به چه شکله اما خلاصا و اما هلاکن یا مثال بعدی فشد الوفاق فاما منن بعد و اما محکم ببندید اونا رو محکم چکار کنید اون اسیران رو بعد از اون آزادشون کنید یا از روی ملت یا از روی فدیه گرفتن یا از روی چه؟ فدیه بدند که اینجا باز هم تفصیل کرد اینجا بازم چیکار کرد که به چه شکل باشه بله پس زمانی که مصدر آورده بشه تفصیلی باشه برای عاقبت چیه؟ ما قبلش برای عاقبت بله مردم جهاد میکنن برای مرگ یا به شکل خلاص یا به شکل هلاک آنا رو ببندید بعدا یا از روی منتون رو آزاد کنید یا از روی فدیه گرفتن متى كرر المصدر المسند الى اسم الى اسم ذات او حصر او اطف عليه مصدر نحو الغلام بكاء بكاء وما انت الا سيرا والمريض لا اكلا ولا شربا <coughs> میگه از دیگر جاهایی که فعل وجوبا حس میشه زمانی است که مصدر تکرار بشه زمانی است که مصدر چه بشه تکرار بشه متى لر المصدر المسند الى اسم ذات که مسند به چی شده؟ بله مثل الغلامو بکاعن بکاعن که اینجا مصدر ما تکرار شده و مسند به اسم ذات که منو غلامه شده مسند به چیه؟ به غلام هست یا محصور هست ما انت الا سیرند که اینجا مصدر ما چی شده؟ محصور شده حصر شده یا این که بر اون مصدری دیگر عطف شده باشه برای بر اون یک مصدر دیگه چه شده باشه مانده المریض لا اکلن ولا شربن لا اکلن که اینجا بر لا اکلن مصدر دیگه که شربن باشه برش چی شده عطف شده بعد بله. پس هرگاه که تکرار شد مصدری که مسند هست به اسم ذات یا حصر شده باشد اون مصدر یا مصدری دیگر بر اون چی شده باشد عطف شده باشد اذا کان المصدر مؤکدا لنفسه دیگر جایی که اون فعلش حصر میشه میگه زمانی است که مصدر خودش رو چکار بکند تأکید کند زمانی است که مصدر خودش را تأکید کند و هو الواقع بعد جمله لا تحمل غيره نحو له علي ألف ألف عرفا يا له الميراث شرعا بعد در این نوع چهارم یا یعنی چهارمین جایی که حس میشه میگه مصدر خودش رو داره چیکار میکنه تأکید میکنه له علی الف برای اوس بر من هزار تا این جمله فقهیه برای اوس بر من چقدر میگه از چه جهت عرفن از جهت عرف از جهت شرعی نه از جهت عرفن یا میگه له المیراث برای او هست میراث شرعا اللحاظ شرعي متى استعمل المصدر لدفع ما في الجملة التي قبله من احتمال المجاز خب یکی از دیگر جاهایی که حذف میشه فعل یا اون عاملش زمانیه که میگه مصدر استعمال میشه تا دفع کند اون احتمال مجازی رو که در جمله وجود داره مانند انت اخی تو برادر من هستی موقعی که من میگم انت اخی تو برادر من هستی احتمال داره که اینجا منظور برادر حقیقی نباشه بلکه مجاز باشه برادر شرعی باشه برادر دینی باشه مصدری میاد تا این مجاز رو چکار کنه احتمال مجاز رو دفع کنه ما میگیم انت اخی حقا تو برادر حقیقی من هستی این مصدر اومد و اون احتمال مجازی رو که در جمله وجود داره رو چکار کرد؟ دفعش کرد پس پنجمین جایی که فعل حس میشه زمانی هست که مصدر استعمال بشه برای دفع کردن احتمال مجازی که در جمله قبل وجود دارد اینا پنجا بودند که فعل حسب میشد فعل چی میشد حسب میشد شما مفعول مطلق رو میافتی در جمله اما <coughs> قبل از اون فعلش از فعلش خبری نبود